Вивищувались з південного боку, звернуті до Вайшпіца. Місце, де тепер лежав Сміт, було трохи вище від морів замку, тож він міг бачити середину подвір'я, доступ до якого закривала важка залізна брама з південного боку. Сонце ще не піднялося досить високо для того, щоб освітити своїм промінням сам замок. Проте його білі мури сяяли, наче мармурові. За крутою північною стіною схил поволі спускався в долину, до синього озера, справжньої перлини, обрамленої соснами, з яскраво синім водяним дзеркалом. Разом із зеленю дерев, білим сніговим блиском та ясною блакиттю неба, все це створювало картину невимовної краси, від якої перехоплювало подих. Неймовірно, прекрасно, подумав Сміт. Добра кольорова копія цієї картинки навіть викликала б у снобів гримасу невдоволення. Звідти, де вони тепер лежали, було видно, що пасмо сосом тяглося від них майже до самого озера. Отож дістатись туди непоміченими буде важко. Майже таке саме пасмо дерев спускалося з протилежного східного схилу. Звиваючись, обидва пасма піднімалися схилами Вайсшпіцце і там з'єднувалися. На березі озера лежало невеличке село. Складалося воно, власне, з єдиної вулиці, ярдів з 200 завдовжки залізничної станції двох неодмінних церковок на неодмінних пагорбках та кільканадцяти хатин, розсипаних на схилах. Від східного краю села відходила дорога, що, покрутившись схилом, приводила до перешийка з південного боку замку і зникала за залізною брамою. А втім, тепер дорога лежала під сніговими заметами. Тому єдиним шляхом, яким можна було дістатися до замку, залишався, певно, люфтзайльбан, тобто повітряна канатна дорога. Два троси, підтримувані трьома високими пілонами, тяглися від краю села до замку. Ось і тепер вагончик саме долав останній відтинок шляху до замку. На відстані приблизно сотні футів від мурів замку вагончик, здавалося, рухався вертикально. На березі синього озера, десь за милю від села, видно було чимало будівель, поставлених правильними рядами. Вони дуже нагадували військовий табір. А чорт забирай. Шаферові довелося зробити неабияке зусилля, щоб відвести погляд від краєвиду і Сміт побачив у його очах захват. Невже це все справжнє, га, босе? Запитання було риторичне. Шафер просто вдало висловив загальне відчуття. Якби хтось захотів щось додати до його слів, то це прозвучало б уже як банальність. Залігши в снігу, вони мовчки спостерігали, як вагончик повільно долає останні фути свого шляху до замку. Здавалося, йому не пощастить цього зробити, і Сміт майже фізично відчував, як усі п'ятеро його людей подумки підштовхують вагончика. Однак невдовзі він таки подолав свій шлях і зник під дахом станції, вбудованої у західний мур замку. Напруга спала, шафер прокашлявся. Босе сказав він байдуже. Як на мене, то в усьому цьому є дві дрібнички, котрі, так би мовити, викликають певне занепокоєння. По-перше, якщо немає кращої версії, то я б припустив, що ті будівлі біля озерця то військові казарми. Кращої версії немає. Це таки казарми там біля озерця. Я сказав би не звичайні казарми, а тренувальний табір єгерських батальйонів корпусу альпійських стрільців. Господи, альпійські стрільці? Якби я про це знав, то ніколи б сюди не полетів. Альпійські стрільці.